طال فيها شر رب العالمين أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب دولة الإسلام قامت وابدا العز المنيب أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب دولة الإسلام قامت Dois de kratko, kratko, tu trebao da sjedne i da sluša, ne da se vrti, ne da se češi, ne da jede tada kikiriki, ne da tada pije sokove, ne da, ne da, znači, ako ćeš tu biti, ponašaj se kako treba. Dosadilo ti iziđi znači to, to nima nikakve smetnje sudi u svijetu, na simpoziju si, dosadilo ti, imaš potrebu iziđi, to, to nije ništa sporno. Ali onda dok sjediš, trebaš na čovjeku koji slušaš biti, ima što manje respekt. Ali eto, to su naši neki aferi onaj koji sam možda ja primijetio, onaj, zato što možda i ja znam dosta puta sjedim sličnoj stolici i znam doživjeti isto tako nešto da ljudi ne znaju da se ponašaju u pogledu čovjeka e, koji nije došao da od njega zaradi dnevnicu, nije došao da mu pomogne, da ga poduči nečemu, onaj, ali eto, to je tu naš, naše stanje, naše hal, treba će mnogo toga onaj, vi da nekada vidite kako ljudi poštuju nekoga koga je naučio u životu, onaj, zastigli bi se mnogo toga, ali u svakom slučaju nećemo na tu temu duši. Kažem da vi u na zapadu imate veliku potrebu da vam se govori o namazu. Prvo o namazu kao odnosu muslimana prema obavezi namaza. Jer ovdje zašto sistem nije E, zasnovan na tome da olakšava čovjeku muslimanu. Ja znam da možda u nekoj firmi kodiš kod direktora kažeš da plenom neki neće i tako dalje. Ali e, jednostavno sistem ti ne ide na Ti moraš ići tražiti svoje neko pravo. I neki mogu, neki ne mogu, neki je stid, neki nije stid i tako dalje. Znači, odnos muslimana generalno danas e, prema namazu je izuzetno loš. Nekad sjediš sa čovjekom za koji pomisliš da je, da je ono ajde da kažemo, na izuzetno viši nivou od kojeg jednostavno sa njim razgovaraš i pomisliš ovo je čovjek koji je u islamu već ima mnoge stvari neupitne. I onda ti on počne postavljati pitanje, ti vidiš da, da je on još poljuljan na najtežim temeljima, postavljate pitanje e, namaza, e, ustajanje na namaz, klanjanje namaza u vrijeme i tako te stvari. Znači, moja draga, namaz je najbitniji temelj vjeri nakon što čovjek kaže la ilaha illallah, uđe u islam, najbitniji temelj vjere je namaz. I tako čovjek uvijek treba da pristupa namazu. Spomnjali smo onaj dan na hudbi, da li sam ja to prevodio, da li nisam prevodio, nego se više sjetiti, ali generalno, znači, praću moja draga, zapamt jedno veliko pravilo koje će vam koristiti, makar da ste ga svjesni što će vam obuti u vama, osjećaj potrebi da se više čovjek trudi, a to je namaz. Osnovnjući situacija koju smo spomenuli, putovanje, spajanje, kraćenje, ne postoji situacija kad čovjek može izostati namaz. Ne postoji. Znači onog momentu kad imaš odlada razlog da se spoji vode i kindja, ako vidiš da je kindja ističe nama se mora klanjati kako tako, na stolici, idući, vodeći, sjedeći, ležeći, uprljan, da izviniš bez, bez odjeći. Znači o tome su sve učenjaci govorili. Učenjaci prije 1200 godina su postavili pretpostavke šta će i kako će ljudi klanjati ako se nađu u situaciji da su svi goli. Hoće li klanjati u džematu, gdje će im biti vođa? Ako su goli i oni i žene, gdje će biti žene, gdje će biti muškarci? Znači toliko pretpostavki samo da bi pokušali predvidjeti svaku situaciju koju će doći čovjek i da mu daju veću odgovoru na pricanje. Znači nema, zapamtite, nema situacije kad se može ostaviti na vas. Nima. Nema. Čak Ibn Hasan, iako je u tom momentu bio malo liberala, navodi konsenzus u Lemi, konsenzus da se ne smije propustiti namaz i u vremena. Da je to haram, da je to zabranjeno. I zato kažem, to je jedna velika činjenica moramo znati, Allah Žešan kaže u sebu Kur'anu, inna salate kanet kitabe maukuta, zaista i na nas vremenski određen obaveza. I znači imamo onaj, uh, ajde da kažemo, jedan odnos previše rastezljiv u pogledu naklanjavanja namaza. Vraću moja draga, što smo jučer konstatirali, da se namaz ne može klanjati minut prije nastupanja vremena ne minut prije sat, već nama minut prije nastupanja vremena, namasku, isto tako ne može se odgoditi minut nakon prolaska namasku vremena, osobno u situacijama koje smo često spomenuli kada se može spojiti. Zato ćemo vidjeti da su islamski učenjaci već od prvog vremena nikad se nisu razilazili da je ostavljanje namaza veliki jedan od najvećih grija. Oko toga nema razilaženja razilaženje samo da li ostavi namaz i muslimani nije. To je razilaženje. A da je to veliki grijeh, to nema razilaženje. I nažalost, e, toj tematici se tako jednostavno pristupa. Tako dosta puta slušamo od ljudi kao koji predvode nekad ljude u džematu, koji nose kape, ljude koji su nekad iškolovani, školovani, tako jednostavan odnos slada prema namazu, nema veze naklanjaćeš, nema veze, bitno je da ostaneš na poslu. Znači, braću moja draga, e, to pitanje nije tako. Ja nisam od ljudi koji voli da e, teoretiši nešto što se ne može praktikovati. Ja ne bi sad da od ljudi traži budi ti ovdje muslima kao možda negdje u islamskom svijetu gdje ti je sve da budeš muslima Ali imaju, braćo, minimumi ispod koji musliman ne može ići. Ne može prodati svoj ahire ne za jednu platu. Ne može ga prodati za dunjalu. Kompletan. Citirali smo ajetu u hudbi إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم Kaže, nevjernici kada bi na, na ahiretu imali cijeli dunjaluk i još jedan sa njim, htjeli da se sa tim iskupi na sudnji dan, od kazni ne mogu. Znači ona šačica eura koju će raditi, pazi Allah ti daje do znanja da cijeli dunjalog kad ima, ne šačica eura. I još jedan toliki dunjalog i kažeš evo ja bi da se iskupim, ne može. Znači, situacija je opasna. Ja sam ulično dobi ljudi koji maksimalno pokušavaju ljudima olakšati i uzimam, uvažavam situaciju stanja da je čovjek na zapadu. Isti ne ide Ali isto tako ima neki minimum ispod kojeg ne može nikako. Taj minimum je namaz. Taj minimum je, breću, moj namaz koji se mora klanjati u namaskom vremenu. Kazali smo da Allah Žešanu kada govori o licenju pripisuje licemjeri da klanjaju. Dođe, znači čovjek i kaže ja ne klanjam, ali sam muslimom. Allah opisuje licemjere da klanjaju. Inne munafeqine yuhvadinuna Allahe wa muhvadinu wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una nasu wa yadhkuruna Allahe na qalina. Allah Žešan govori u licemjeri kaže a kada ustanu klanjati, oni to rade lijeno. Znači, kod njih nije problem ustaju ili klanjaju. Oni ustaju, klanjaju, samo to rade lijeno. ili musallin, sura je koji svi znamo. Teško se klanjači, Nije neko Allah Šamu teško se ne klanjači. Ako Allah kaže, imate u Kur'anu nešto što, e, što se zove Jasun Eula. Ako Allah Šamu je rekao, e, nemoj roditelju reći uh. Dođe neko i kaže, samo nemoj reći roditelju uh. Udarimo šamar, dobro je, ali nemoj samo uh. Nije, Kur'an, kuranska metodologija, kuranski način izražavanja je mnogo E, perfektni. Ako ti je Kur'an rekao nemoj roditelju reći uh, to znači ne smiješ ga onda takvjet to je prioritet, Isto tako, ako Allah kaže teško se klanjačima, šta misliš da šta je sa neklanjačima? Oni nisu spomenuti. Ali ako Allah prijeti nekome koji je na većoj večer imaš čovjeka koji ne klanja. Imaš čovjeka koji klanja, ali je nemaran prema namazu, kao što kažu islamski učinjaci u Suriji, Rajite, Lezi, odgađa namaz iz namaskog vremena. Ako Allah tako prijeti i kaže وَيْلُنْ لِلْمُسَلِّينَ Teško se tim klanjačima. Onaj koji ispod njega, on, on, on potpada sto puta pod, pod tu onaj zabranu prioritetniji. Znači, braću moja draga, o tim značima, ja sam to samo namjer da malo govorimo o, o ajetu kursiju i da govorimo malo o tim nekim i o fatihi, ali jednostavno to ne može se sve ne stići. onaj i ja sam lično iskustava da je ovo naše druženje ne treba biti samo prebukirana predavanja. Ja sam to predložio i predložio ovo javno da sljedeća predavanja, pogotovo kad je u pitanju ova mlađa populacija, da se za njih napravi neke rekreativne aktivnosti, futbal, odbojka, košarka, nešto drugo. Onaj, čak i mi stariji budemo tu, a da bude tu i desova, ja mislim da se rezultati ovih druženja mogu već prepoznati kao lijepi onaj i ne treba da bude samo jedan jedini cilj predavanja. Iako meni nije teško vraćati iz organizacijalnog odbora, znaju da sam ja čak rekao malo ovo desova što ima. Ja bi svaki dan držao, mogu držati 5-6 desova. Ali nije to primarni cilj da samo sidimo i slušamo desove. Ja mislim da treba da nam bude cilj da se družimo, da se upoznamo, da se nasmijemo, da se porvamo, da se poigramo i tako dalje. U svakom slučaju vraćamo se ovoj našoj tematici. Znači, mi isto namazali, vraćamo moja draga, u islamu prvo djelo za koje će čovjek polagati račun sudnjim dan, od svojih ibadeta jeste namaz. I Allah poslani kaže jednostavna formula, ko što muči rekli za srce. Valja srce, valja ostali dio tijela. Ne velja srce, ne velja tijelo. Isto tako poslani kaže, čovjek koji dođe i polaže račun i ne položi račune za namaz. Nije ostavska i neće ništa gledati. Nema šta, šta gledati. Ako nisi uspio ući u džennet kroz namaz, ne možeš na toga vrata nikako. toliko je faktora, toliko je faktora koji ukazuju na bitnost ove tematike onaj, i mi moramo biti u dubini svoje duše ubijeđeni gdje je mjesto namaza u islamu. I da se ne čudimo nekad govoru naših daija i naših profesora kada u, jedan, u jednu ruku kao izgledaju uh, ajde da kažemo malo žestoki u tim svojim stavom pogledu će braća pitaju možda koji takšanjaci. Braću moja draga, to je ceh boravka ovdje. Ne možeš sve dobiti i ćevap i seba. Da budiš ovdje u da ti je lijepo i da imaš sve e, e, rješenu existenciju i sve. E još sad daj da malo još prilagodim i vjeru i dobit ću i ćevap i seba. E, ne može, moraš malo nešto izžrtvati. Ja znam da nije lako. U 5 sata, u, kapuljica 3 namaza. Znam da nije lako. 100% nije lako. Ali, ako ti to ovdje teško, Njemačkoj ima 9 sati noći, završena stvar. Še ti nije vizor, moraš ovdje biti. A ako si ovdje imaš prava da ćeš se ponašati. I završena stvar. Nema nikakve velike filozofije tu. Ja bi isto vraćao moja nada onaj da obratimo pažnju, pošto su mi išali ovdje populacija sam učinio ova tačka je, da kažemo, više E, kao udaranje temelja da mi samo budemo ubijeđeni, sam ja ubijeđen da mi ovdje s tom tačkom nemamo problema. A zašto vam ne govorim da vam ne bi neko došao nam pokuša poljuljati tu tačku? A sam ubijeđen da niko od vas nema problema sa tom tačkom. Da na vas nije upitan. Zaista imam tako lijepo mišljenje o vama koje vi zaslužujete, da niko od nas nema problem da li ja mogu spraviti namazi ili ne mogu, da li može nama se Ja sam da vi to nemate problema sa tim. Ali možda vam kažem da to na čemu ste to ispravili. I kada čuješ tamo nekog, možda koji iza tebe, u smislu od tebe u šerijetskom pogledu možda obrazovaniji ili nosi veću kapu ili obnaša veću funkciju, da znaš ako lupi nešto, kažeš izvini, ja znam ti si lupio i završene stvari. Ali da ti ne poljuda temelj. Temelj je ovo što smo sad spomenuli. Jer neretko se dešava čovjek u svojoj tu nekoj, ajde da kažem, mi smo svi šerijetski, obrazuje koliko može stići. I onda on ima neki svoj stav. I onda dođe i čuje neki drugi stav i on onda, šta ja znam sam? Znaj da je ovaj stav, on je ispravan. Onaj koji e, tumači drugačije, nek bude spreman kod Allaha Đerašana, onaj pravda, svoj stav. Svakako, braću moja draga, mi, ova populacija, kad je u pitanju namaz, <clears throat> e, nama više treba govoriti o jednom drugom segmentu namaza, a to je kako mi treba da doživimo taj namaz. Kako mi treba da ne dođemo na sudnji dan, hajde kažemo, jer ja sam nekad to znao spomenuti, čovjek koji ne planja. on je već griješnik i on, hajde kažemo, dunjalučki ne gubi ništa, dunjalučki. On je gledao utakmicu, nije morao abdestit, nije morao popola, doći ću pet puta na namaz, klanjat, pregibat se, nekad si umoran, namaz je sigurno obavezan. Ovaj koji ne klanja, on dunjavučki, ali je problem ako imamo nas, grupu koja klanja, evo sad je hladno, hoćeš abdestit hladnom vodom, treba ustati na vitre, rekli smo treba u pet sata e, noći ukalkulisati tri namaza. ako dođe na sudnji dan i od tog namaza se ništa. To je problem. Tada smo mi pomeni veći gubitnici nego ona. Ona je uvijek klanja, on je gleda utakmice. I on kaže, znaš šta je, mam daje na firet za utakmicu. Ti si rekao, ne, ja hoću afiret, idem u džanju. Ali na namazu ništa ne razmišljaš o namazu. Ne znaš arapski jezik, ne znaš ono što učiš, ne znaš prijevod, on, e, zikrova koji se uče na namazu, počeš od riječi sami Allahu Ekber, sami Allahu limen hamide, subhana rabijal azim, subhana rabijal e'ala, i tako dalje. Ne znamo privod tehijatu, ne znamo privod fatihi, ne, da znamo privod, znamo li tefsir, znamo li značenje. Znači, to su neki parametri, postavite sebi pitanje koliko mi u namazu razmišljamo o namazu. Pitanje koliko mi u namazu razmišljamo o namazu. Oposlanik je Ali se nam kaže čovjek će završiti sa namazom, a od namaza će mu biti upisan, kaže, luha desetina sam. Desetinu namaza si bio u namazu i to si dobio. To je stvarni tvoj boravak u namazu. Ono što si ti došao, Allah, ovaj razmišljao, o investicijama, onda hoće kaže Allah ekber, ti opet Allah ekber, a ti dalje i dalje u trgovini. Sve mi Allah ali ti sad na ljetnom putovanju u Bosni. Karta, koliko će mu košta. I tako. Taj namaz nimaš od njega ništa. Nije kod mene nimaš ništa. Poslanik ti rekao nimaš od njega ništa. Pridodaj na tu činjenicu, a nadam se da mi imamo da čovjek ne ispuni određene ruknove i temelje na nazad. Poslanik kaže Savo, jasno. Kod nas to znači smiješ nikom Čovjek klanja brzo znači rafamo, Klanja brzo, ne peri se posle mali nuždi, otkrivena mu lijeđa, nima kakvi pristupa, ne pravi i ne smiješ reći kako kaže, kako vi smijete reći da je njegov namaz neispravan. Smijem reći, ako je poslanik Ali se radi samo samom čovjeka koji klanja brzo i kaže Irća fe sandife inneke lentu sandife Vrati se i klanjaj, ti nisi klanjao, a vidio ga prije toga da klanjao. To se vraća onoj formuli ko što je došao ođe i kaže, ođe može da se klanjati bez zapisnika. Kaže, ođe, ne može. Kako ne može ga ja mogu prije pa Može tako, ali hoće ti bude validan namaz, tako ne može. I ovo, Poslanik je vidio njega da klanja. Ti nisi klanjao, nisi klanjao na način kako trebaš klanjati, da je tvoj namaz validan. meni su ljudi neka znali vi ste, kaže, hrabri. Kako vi imate hrabost reći nekome da ovaj vas ne ispravno? Imam hrabost, To mi je obaveza, nije hrabrost. Moram reći da ga podučim. Zato je ovaj Asad, kada je tri put poslanik vratio, kaže Ali mi ja, Rasulala, poduči me, ja ne znam drugačije. Shvatio je da on ne zna. Ali nije će ti naš da dođe i kaže Ali mi poduči me. On je ne pogrešio. Još blizu više da je namaz ne moraš da prešutiti sutra kad uzme kamatu, zato tako sutra moraš prešutiti kad, kad bude loku alkohol, kad, kad bude prostituciju činio, kako mu smiješ? Pa smije mu reći na osnovu dokaza, na osnovu vjeri, na osnovu ajeta. Zato kažem, braću moja draga, znači ovi činjenice kad se uzme u obzir, vidimo koliko je stanje namaza bitno zašto u islamskom pravu fikhu, u enciklopedijama islama, najveći poglavlje je poglavlje namaza. Najveći. Poglavlje zekijata je puno manje, poglavlje posta je puno manji, poglavlje hađa je puno manji. Poglavlje namaza je najveći poglavlje. Zbog njegove bitnosti. <clears throat> I zato kažem, ova tematika mislim da je nama najpotrebnija, nama ovoj našoj populaciji, kako doživjeti namaz kako kad već sam potrošio vrijeme, kad već možda moram neke privilegije u državi izgubiti zato što hoću da imam posao gdje mogu klanjati, možda mogu rati neki posao gdje mogu dobiti veću platu, ali da neću klanjati. Ali sam ga ja ostavio, dobio sam neki niži rangiran posao zato što hoću da klanjam. Ako sam već nešto izgubio dunjalka, nemoj još da izgubiš jahiret. Taj svoj namaz vodi dobroj evidenciji. Čak islamski učenjaci, kada kažemo onaj dobro razgovaraju o pitanju kakav je propis skrušenosti u namazu. Jer skrušenost nešto, što znači skrušenost? U smislu da si u namazu, sa namazom, da razmišljaš ono što uči kad kažeš Rahim, da ti razmišljaš o toj Bismillah. Da kažeš Alhamdulillahi Rabbil Alamin, da razmišljaš tu, taj moment se zove u arabskom jeziku skrušenost. Jer si skrušen na ono o čemu se govori. Kakav je propis toga? Imate ulemi koja kaže to je vađi, odnosno sastavni dio namaza, ona je osoba, ona osoba koja klanja bez skrušenosti u namaz nije Ali u svakom slučaju, vidjeli smo ono iz ovog vjerodoslovnog poslanik kaže Neko će od vas završiti namaz i bit će mu samo od namaza upisano ušeg deset, desetina. Tako da to je pravilo. Koliko u namazu budiš u namazu, koliko budiš sa namazom, koliko budiš razmišljanjem što se uči, toliko će ti biti upisano. Ja znam da možda nekad nekom je sad teško padalo e, da se pomini s tom činjenicom. Da vraću moja draga, to je isto. E imamo sad mi taj problem se i mnogi problemi. Mi često spominjamo da nam je to problem sa Kur'anom. Danas nam je to problem sa namazom, zato što ne znam arapski jezik. Sutra će nam to biti problem sa sunnetom Božih poslanika. Kad mi čitav život moramo čitati tuđe prijevode. Ja lično. Niko i ništa sam. Zaista. Bez imalo glume. Ali uzmijem nekad knjige čitati koji su prevodili doktori islamskih nauka. Ne ne doktori veterinarstva na arabskom jeziku, doktori islamskih nauka, bošnjaci, bosanci, prevodili knjige. I onda u tim njihovim prijevodima nađeš grešaka koji ne mogu nikako da se tolerišu prevodilicu. Imate nešto prevodilicu što se može tolerišiti što se zove stilistika. Imate nešto što se zove dvosmislenost izraza, pa kažeš dobro, on je shvatio taj izraz tako, ali ima nešto što se ne može nikako pomerisati. Da čovjek, imate u arapskom jeziku termin, kad čovjek trguje sa čovjekom, ja tu, ja i ti ako nešto trgujem, kupujem ja od tebe auto. I kažem, to što je auto, desetina da Kažem, ja kupio si. I sjedimo ja i ti još se nismo rastavili. To se zove u arapskom hijaru Period pričeka u kojem ja i ti još se niste... Ja nakon dva sata, ko su sjedili, nismo se još nikako rastavili, ja imam nakon dva sata pravo da slušaj, nićem kupiti u tebe. I ne trebam tvoja saglasnost uopšteno. Imaš ti čekaj da kupio si. Nema veze, nismo se još rastavili. To je hadis u Buhari muslimu, o međusu ja. Boži kaže, dvojica ljudi kada trguju, dok nisu prestali da sjede zajedno jedan godinu, imaju pravo da prekinu kupoprodajni ugovor. To se zove arabskom u međlis. Hijar od riječi da hijar i htijar da izaberiš sebi ti šta hoćeš u tu međlisku sredite. I dođe čovjek, a ima tu arabskom isto krastavac, rekne hijar. I onda neko kad prevodi terminologiju, mjesto da kaže kupoprodaja u kojoj imaš pravo da odabereš, hoćeš li u mu prevede, kaže kupoprodaja krastavaca. On ošao skroz na istok, a zapad trebao je da kaže. Kaže, prodaje krastavaca. Koji krastavac? Kažu, zeleni, crveni, žuti, za popsak, salatu, šta? I tako mnogi, to je tako sebi jedan primjer, a drugi primjer ima puno. To je teško zapamtiti. Dobro ćemo uvijek čitati knjige prevedene. Kad ćemo mi imati pozadinu da mi čitamo na arapskom, pa ako nam nešto naravno nije jasno, da se tada se vratimo na komentar. Zašto ove greške nastaju? Zato što ljudi dosta puta im je uzmu riječi jezički prevedu bez da se vrati na to što su učenjaci rekli o tome i onda napravi katastrofalne greške. U svakom slučaju, kažem, mi imamo problem nepoznavanja arapskog jezika, to nas uči sa Koranom, to nas uči sa namazom, to nas uči u učenju hadisa, to nas koči u razumijevanju vjeri. Zapamte danas, ako išta zapamte, zapamte ovo. Ne može se tumačiti vjera. I ne može čovjek ispravno shvatiti vjeru, naročito ako hoće da drugima tumači vjeru, osim spoznaju arapskog jezika. Ja se lično divim, zaista se divim čovjeku koji ljudima tumači vjeru 10, 20, 30 godina i možda držim toliko isto godina hudbe i ne zna arapski ja mu se u smislu vidim šta ljudima priča, šta im tumači, kako, iz kojih izbora on crpi svoje znanje. Zaista se divim. On čeka pozivu sunca, neku prevedenu knjigu, da, da je kupi i da isto da može nešto ljudima pričati o ovoj vjeri. A ta knjiga koji je preveo, kako je preveo, kakva je recenzija, što mu je ima, to je druga priča. Mi imamo puno vremena onaj, o tome, u svakom slučaju ja bi da nekoliko savjeta za kraj, za kraj <clears throat> ovog dijela predavanja. Da, da nekoliko kako bi mi mogli malo pojačati taj svoj, ajde da kažemo, namaz, kako bi mogli popraviti tu koncentraciju, kako bi mogli što više onaj, koristio njega da imamo. Prije toga svakako taj namaz tako obavljen ako Bog da, to je onaj namaz koji je propisan i zbog čega je propisan. Jer mislite da je Allah propisao nama samo zato što, što se cilja time da ti odeš abdesti, da dođeš i da stojiš u namazu, ili je namaz propisan baš kao i zbog onog razloga učenja Kur'ana, da razmišljaš o tome, da bi to ostavilo traga na tebe da bi te to odgojilo. To je cilj namaza. Zato Allah što kaže, inna salate tenhani faša, doista namaz odvraća od loših grijeha. Jer misliš da namaz odvraća samo zato što si stajao, dođeš u namaz i stojiš i tu odvraća. Ni, odvraća sadržaj namaza, učenje Kur'ana, to te, oni tekbiri. Allahu ekbar, Allah je najveći. Allah je veći od dunjavka, Allah je veći od mojih problema, Allah je veći od one plati koju ja želim zaraditi pa zbog nje ostavljam namaz. Pa kad odiš na ruku, subhana Rabi, Veličanstven neka je Allah subhanahu wa ta'ala. Kad odiš na sejdu, kad svoje čelo spustiš, pa kažeš subhanahu wa ta'ala, neka je valjen veličanstven je Allah i tako dalje. Ti zikrovi to odgaja čovjekovu dušu. Učenje pa ti je odgaja čovjekovu dušu. Jeste nikad razmislili o jednom pitanju? Kako je moguće? To je samo Allahovo davanje Allahova muđiza da danas Čovjek koji klanja farze samo 17 puta poču fatihu i nikad mu to ne dosadi. Zamislite ti neko kaže i danas svaki put 17 puta proučiti određeni ilahiju. Prvi dan. To samo farze da čitaš, učiš i farze da klanjaš 17 puta. 17 puta ilahiju. Sutra, opet danas moram 17 puta. Ajde. Treći dan, danas opet 17 puta. Ali dobro, Čovjek klanja 60 godina i nikad mu ne dosadi fatiha. Fatiha je srž islama. Fatiha je spomenuta u hadisima umul kitab, majka kao knjige, a u arabskom riječ um dolazi u kontekstu majke i dolazi kao srž. Kažu učenjaci islama, Kur'an je sam indirektno i direktno sažet u Fatihi. Kad ti mu rekao, daj mi sažetak Kur'ana, ti mu pručiš da ti kaže, ovo je sažetak Kur'ana. Zato čovjeku mu'minu ne može dosadati ima. I onaj koji ne razumije, njemu ne dosadi. A kamoli onome koji razumije. Zašto je Allah propisao da se 17 puta, zar nije bilo dovoljno namazu jednom pruči fatihu, na prvo lekela, to je završena stvar. Ne, non stop. Non stop. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Malik je din Ihdina sirata mustaqim. Non stop. Šta možemo? Dovolio sam jutro spremali vremena malo sam u Fatihi. Kada Allah Đeršanova tri ajeta koja su vezana za Allaha, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Kabidin, vas tri ajeta vezana za Allaha. Ovaj središnji, Iyake Nabu, Iyake Nestaim, pola, nama pola gospodaru, vezan za... I četvrta stvar, znači četvrti ajet, dolazi, tražimo mi sebi nešto. Jednu jedinu stvar tražimo, non stop. Ne tražimo zdravlje, što je bitno. Ne tražimo porod, što je bitno. Ne tražimo na papu, što je bitno. Ne tražimo e, prosperitet za umet, što je bitno. Ne, šta tražimo? Uputi nas na pravi put. To je najskuplja stvar tebi u životu, da si na pravom putu. To se traži od Allah. To je najveći prioritet u životu u zatvoru, da neko je kaže, odobraš biti u zatvoru, ne odobram biti u zatvoru, ali nisi u zatvoru, ali sam bitno je si na pravom putu. Čista čunici ima veze, jesi na pravom putu, jesam, ti ideš u džennet. Gdje god da si, šta god da si, samo da si na pravom, to ti je najbitniji. U avionu, na pravom putu. U autu, na pravom putu. To ti je najbitniji to je ono što čemu nas uči Fatiha. Šta treba učiti, šta treba tražiti od Allaha. Učvrsti me na pravom To mi je najbitnije. Zdravlje manje više. Ili će mi popustiti 30 ili 40, ali će ono kad tad popustiti. I tako. Imao ga puno, nemao ga puno, on će i doći i otići, ako i ne ode i ja kad umrem, ostaće mojim nasljednicima. Sve su to prolazne stvari. Bez svega se može. Nema vezi da umreš od gladi. Ništa nije sporno umriš na hidajetu, da umriš na uputi. To je najbitnija stvar. Uputi me napravi, put. To je, braću moja draga, bitno da to čovjek osjeti kad uči. <clears throat> Da razmišlja o tim stvarima. <clears throat> Evo tako neke stvari u nekoliko savjeta kako bi oko Boga mogli onaj ojačati svoj odnos prema nam. Prva stvar koju smo spominjali juče, e, ova naša predavanja neka su isprepletena, pa smo spomenuli juče neke stvari, ali sad ćemo sad kratko. Spoznaja Allah. To će čovjeku ojačati koncentraciju na namazu, da imaš prije što staniš namaz na umu gdje si, šta si. Pričali smo prepoči juče, zamisli da moraš otići na razgovor sa prijesednikom Amerike. Samo poziv kažu, pozvani ste sutra da dođete na razgovor. Zašto? Strahno. To je ipak u ljudskom terminologiji sila. Što li me zovu? Šta nisam Da Nisam što zgriješio? Da nisam vršta kantonamu? Strah griješi. Zbog čega? Zbog gledano ahiretskom parametru odnosu prema Allahom, to je molekula. Strah. Staješ pred Allaha, zadihan, žuriš, ovako, onako, nepočešnjan, neuredan, nikakav. Kad učiš šta tu nama sam da imaš činjenicu gdje staj, pred, pred, pred koga će sad? Pred Allaha. Stvoritelja zemlji i nebisa. To kažu islamski učenjaci, Zašto su ljudi koji klanjaju noćni namaz prepoznatljivi kod ljudi? Jer to oni sakli prepoznatljivi. Sve dok ga vidiš na ulici, kažeš ovaj klanja noćni namaz. Zato kažu što Allah najbolji zna, Allah najbolji zna, to možemo mi ustrpiti zato što postoji zato ja sam dokaz, ali ima dokaz indirektan. Allah Žešenko što nešto u gdje su svaki večer se spušta na ovo dunjalučko nebo. Pa kaže, ima li neko da dovi, da mu udovolji, ima neko da ima potrebu da mu dam to. Ti ljudi u noćnom namazu su tada okrenuti prema Allahu kada je uzvišen Allah nama najbliže, pa kao da se tada, ajde da kažemo, napuni te Allahove svjetlosti, Allahove energije. Zato kad izi vidiš čovjek koji je pobožan, on kad se pojavi, pojavi se zaista sa njim neka nevidljiva svjetlost iz njega izvini neka pozitivna energija. Ovo nisu nikakve broće, mada gajde da kažemo sad tamo neke, da ne prozivamo nikome neke sufijske, znači onaj kak se zove leteći i ostale onaj letjelice, ali zaista pobožan čovjek, smiren čovjek, čovjek koji provodi noć u ibadetu, čovjek koji plaće Allah, njega kad vidiš u društvu se razlog neka on ne kaže, ja znam se kranju se, ja platim. Ne treba ništa reći. On se primiti, on se osjeti. Prva najbitnija tačka, kako doživjeti namaz da znaš gdje si, pred kim si. Druga stvar, lijepo je, ako mognemo naći što ti čovjek nema vremena da se sjeti da će umriti. Toliko su mu onaj nametnuli, onaj, e, žestog tempo života, da nikad ti nemaš opciju u svom kalkulatoru da mogu umriti, samo imaš opciju sutra moram na poslu. Mrki još ustat na poslu. Nijemo tu i kada razmišljati, moram i tam sat ne spavati, Tako isto namaz. Kad staješ u namaz, možda ti je to zadnji namaz. Zašto to? Jer kad znaš da je nešto zadnji, da ti neko kaže, slušaj, Evo ovo, ove cipele smo ti kupili, oni su ti zadnji, nema više. Zapadka nije, podriješ, onda ćeš bož čitav život. Kakav bio na tim cipelama? A vi ni ti, vi nije čuvo, ko oči u glavi. Jer gotovo kad njih nestane, to su mi zadnji par cipela. Isto to, kada ti znaš, ovo mi je zadnji namaz. To mi je znači u smislu zadnja prilika da uradim neko najveće dobro djelo. Ne možeš ništa uraditi već od islama. Kakav bi bio ti u tom, da li bi u tom namazu, ti imao vremena za kalkulisanje nekih stvari u smislu da potrošiš i tu priliku da zaradiš veliko dobro djelo. Tada bi ti skrušen, to je zadnja. Jer imate predaj se kaže kada kaže, Boži poslanik prolazi pored kabora, kaže ovaj sad u ovom kada bi, kaže, mogao da ustane i da klanja dva rekiata, bila bi mu draže, kaže, nego cijeli dunjavu. Zna dunjavu prenosiš u kamru, ali dva rekiata kad poneseš sa ovom kamru, to je nešto veliko. I zato taj zadnji namaz, kad bi znao šta je zadnji namaz, ti bi se maksimalno potrudio da ga klanjaš što potpunije. E tako se postaje prepostav koja može biti to isto. Ko nama garantuje da ćemo sada, ako Allah da budemo na podi namazu, da ćemo i kindiju klanjati? Ja klanjam ovdje podi, postaje i s mosta dole i vam se I završena stvar. To je samo jedna od realnih opcija. Gdje nam je opcija zemljotrisa? Gdje nam je opcija smrti, infarkta, udalo te auto na cesti, milijun neki opcija koji nisu, nisu nešto nemoguće, moguće. Da čovjek se postavi prema namaz, da je to zadnji namaz koji će planiti. Rekli smo i nećemo to puno ponagati razmišljanje onome što se uči, to je srž. Braćo, uzmite sebi, uzmite knjigu Šena Safeta o namazu, uzmite neku drugu knjigu, ali ja sam nju navio zato što znam da to ima. Da naučite prijevod dova i prijevod onoga što učite u namazu, da to znate što učite. Prvenstveno Fatihi, da znate prijevod Fatihi i da znate njeno tumačenje. Pa kad stanite, Fatiha se četiri puta uči namazu, pomeni ona već neki 25% namaza. Ako budeš znao šta učiš fatihi, ti si već 30% namaza razumiješ šta se uči. Nauči prijevod Subhan al Azim, Subhan al-A'ra, nauči prijevod Allahu Ekber, nauči prijevod Etahijat, da kad učiš Etahijat, da znaš šta je Etahijat. Šta je Etahijat? Slušajte sad da ja napravim jednu provokativnu anketu i da rekli, hajde ko će nam sad prevesti Ko će nam prevesti Subhanike, Allah me bihamdike, še ima da Ko će nam tu prevesti? I tako dalje. To, braću moja draga, to ti je najbitnija stvar u životu. To moraš znati, moraš se natjerati, moraš naći vremena. Moraš naći vremena da to naučiš. Moraš naći vremena da oni 15, 20, 30 sura, koliko ko zna, da naučiš njihov prijevod i da imaš tu tefsir i kesira i da naučiš da sutra kad kažeš Iza nasu nasrullahi wal fetih, da znaš šta znaš. Zato što tu nisu velike sure i može se naučiti prijevod toga i da razmišljaš o tome. Da naučiš ajten levi u bubi din. Ajn po pa, ajet učiš arapskim da naučiš prijevod. Da sutra kad budeš učio na levi da možeš o tome razmišljati. Znam da je nije lako. A pa hoćeš lakšu metodu naučiti cijeli arapski jezik i onda će ti biti lako. Ne moraš učiti prijevod onda direktno s arapskog na arapski uzimaš. Ovako, hm, uzimaš u trougu si. Moj mozak uči raj televizi, ide u u knjigu, uzima prijevod, vraća se srcu, razmišlja o tome. Ali nije neizvodljivo, može. To ti dugo skrat, Elhamdulillahi rabbil alamin. I na arapskom odmah razumiješ. Hvala Allah, gospodar svijetu. Ali to je srčno odvojite vrijeme. Svaki dan po jednu suru iščitajte. Danas izučajem suru kod Euzu ovo grabi Nas. Znam je na arabskom, izučajem njenu prvo je prijevod, izučajem, izučajem njen sir. Jedan dan jedna sura. Drugi dan druga sura. Sutra izučajem pola sata, posveću samo za Kul Euzu bi Rabbin Felad. Znam je na pamet, alhamdulillah, to znači kao prijevod, ima određene stvari koji iz prijevoda trebam da znam šta su tefsir. Naučio sam tefsir pisati. I Sutra kad staneš u namaz da znam Kul a'udhu bi rabbil Reci, ja se utječem gospodaru zori. Min šarpe na halak. Od svega što je, od zla svega što mi stvorio. Da si ikad u životu razmišljaš šta znači ovo? Od zla svega što mi stvorio. Gledajte koliko je ta sura može Zato Boži mislani kaže, meni kad je objavljena kola uzravi felek, kola uzravi nas, više nikakve dove nisam koristio da sam se utjecao Allah od nekog sasvim te dvije sure. Pogledajte, min šakri na halak. Utječim se Allah od zna svega što je stvoreno. Ajet ovoliko kratak. A toliko širok zna onoga koji mi zavidi, Zna od sihra, zna od zavisti, zna od ovoga, od svog zla koje postoji, ja otičem se Allahu tog zla. Zato čovjek koji razumije to, on poslije iz namaza, gotovo ja sam, što kaže Hađija, kad ima one sudare, klanio sam sabavu na u uđe matu, ne, znači sudare, nam ništa ne znači. I ovo, čovjek išao, ideš smireno, ti znaš da si pod Allahom zaštom, ti si od Allaha uzo ugovor. I Kažem, braću moja draga, nećemo se tu dugo zadržati sad ima ajet po ajet, ali fatihu i one sure koje učite u namazu i one zikrve u sastavnim dio namaza, počeš im od Allahu Ekber, Subhaneke, Fatiha, te sure koje učimo, zikrve, Subhanu al A'afu, Subhanu al Azim, Etahijatu, te stvari, to se sve za 10-15 dana može da učite. I da svoj namaz klanjaš, a ti znaš da klanjaš. Također, stvari koje će nam pojačati koncentraciju u namazu jeste da čovjek u periodima gdje je dova u namazu dovi, a najviše se tu misli na period sečti. Mi, braću moja draga, taj namaz svoj kao, kao kompletnu instituciju pogrešno shvatamo. Namaz je prilika da se požališ Allahom. Da li imamo mi vremena nikad na u divnom namazu da stanimo i napravimo Subhana al A'la, Subhana al A'la, Subhana al A'la, da li mi dovimo tu? To je prilika. Allah mu sani kaže u Jerusalom Isom, najbliži što si gospodaru jeste si na Iskoristi tu priliku. Zamisli sad, hajde da kažemo, Allahov je primjer daleko iznad svega, ali da ima čovjek za kojih se zna да е милиони, да е милиарди, да е мултимилиарди, gdje god koga vidi nešto mu zašće mu dati. Kogod nađe. E, pa ti možeš kupiti auto, evo. Nemam kuću, evo. Trebam se ženiti, evo. Imam dugove, evo. I sad, da li bi ti priželjkivo da najđeš ti negdje blizu tog čovjeka pa da ti rekneš i da i meni nešto? Ja mislim da nima neko ko ne priželjka. Svaki ima neku potrebu, Svaki volio da bude blizu tog neđe, tog multimilijardera koji tako dijeli kako mi šakom, pa da i ti budeš ti kažeš, treba i meni nešto. Normalno. Ideš da budeš u najbližoj tački kod najmilostivije čije riznice su tolke. Kao što je došlo u na Isu kaže Allah poslanik, kada bi se svi ljudi, planeti, od Adama alaihi do sudnjeg dana, Zabrali, kaže, na jednu poljanu. I svi od Allaha zatražili šta hoćeš. Šta god ti padne na pamet zatražiš. I Allah svima dao sve što su tražili. To, kaže, ne bi od Allahovi, od Allahovi riznica umanjilo, osim koliko usmiješ iglu i zavodiš je u more i u okean, izvadiš tu iglu i pogledaš šta je se na igli zakačilo. Maksimalno što možeš zakačiti jedna kapljica. Ako ostane. A pa šta je kaplica u odnosu na more? To su Allahove riznice i ti ideš u susret tog. Ideš u sused gospodaru i tu ideš mu, znači, sad zamisli u nekog multimilijardera, ti si tu negdje kriječi, ima iz petere dvojica, kolica pa ti čekaš da ti dođeš blizu da zaišćeš. Ti ideš, najbliže što može biti tu si na Iskoristi to, traži, njemu se žali, od njega moli. Pa dunjalu, dunjalu moli tu. Tu je vrijeme da moliš dunjalu. Malo ti na faki, danci zavrznili pipe, tu išći, tu, tu trebaš tražiti. Buglezi trokiraju, tu, tu, tu traži, da, pročeli. Žena ne sluša, tu. Muž ne sluša, tu. Dijete hoće u diskoteku, ići u džanu, tu jer srce tvojeg djeteta je ko kontroliši? Allah. Ti ne, ti ne možeš svojom djetu ništa nakon 70 godina pogotovo. Tu. Tu plaći. Jer se obraćaš nekom ko to može riješiti. I tu sa kratko, kun fe, kun, budi ono budi. Završena stvar. Tu se rješavaju problemi. Imamo mi vremena u dnevnom namazu Čak neki najstrožim čenjaci, tipa Šejbin Bazi, neki drugi, dozvoli su da čovjek na svom maternjem jeziku na fazu dovi na seđenje. Ali evo ako bi rekli da je to preliberalno mišljenje, dovi na Ili dobi na maternjem jeziku kad su na filmu. Ali znači ima i nije to nepoznanica umetu, da, da je dozvoljeno da u farzu na bosanskom jeziku na seždi doviš. Iako i ja lično to izbjegajem, ali ima neko veliki koji to dozvolio. Ali ja lično to sveo ili na nafilu, ili na to da čovjek dovi na arapskom jeziku. Ali, ali, možda kažem, to je vrijeme. Također, <clears throat> moja draga, morate znati da ovaj namaz koji mi govorimo, ovaj namaz koji će poručiti rezultate, onaj namaz koji će biti, koji će, kojim će se trčati, onaj namaz koji je odmarao poslanika, Boži ti kaže bila bila, erihna biha. Pa znate kako se koristi ovdje ovaj termin erihna? Bukvalno bi refrešuj nas malo, gdje nas malo, gdje nas malo, upala malo klinu, gdje nam ruči i kamet, da klanjamo, da se malo razmladimo, da se malo odmorimo, da se malo opustimo. Subhanallah. Da li mi idemo s takvim, s takvim pretpostavkama u namaz. I vidim, idem, naravno, klinu, to, pa mi završne Pogotovo on, sidi začetu, začetu, zače sjetom. Začes, i brzni i namaz pravi nemaju tu dvoje. To su, zato na dva magnete, sad ja ne znam, pošto sam davno studirao tu učio, dok sam bio manji, heliju, šta je plus, šta je minus, šta se ima, ali uzmeš dva magneta, ti pritiš, ne može niko, ovako idu, lijevo, desno, ali ne mogu nikako zajedno. Brzo i ono što smo, nema, ne mere, nikako, ne može, ne može spojiti. Pa guraš ti, a ja bi brzo, brzo, brzo, ne može. Brzo, ne znaš šta se učio. iz izgorni, rovni, iz pezića, gore gdje pola planete čuva ovce, da ti odeš studirati. Allah, hvala ti. Hvala ti Allah što sam što, što sam na putu koji vodi ka džennetu, koliko je ljudi oko mene koji obožavaju krave i kipove i miševe i zecove i vjeverice i ostale i domaće i divlje životinje, a ti si mene počastio i da to je put gdje ću zarati vječnu nagradu džennetu. Hvala ti Hvala ti Allahu što imam oči. La ilaha ila, kako je slijepim ljudima. Hvala ti Allahu što imam jezik, kako je nijelim ljudima. Hvala ti Allahu što sam zdrav. Hvala ti Allahu što imam porod. Hvala ti Allahu što sad ne očekujem da granata rokne ko što čekaju moja braća u Palestini, u Siriji hvala ti Allah na sigurnost. I tako. A može to? Amin. Amin. Esselamu alaikum, esselamu alaikum. Erke ja sam klanio, ajmo se dalje. Dobar se. Dok šumahar ustane iz kome, pa se oštani trkat za Ti kažem, ti sedi u svoj bolid, ja ću svoj i pohidi. Što vidjeti ko će mi vrći. što? ne mogu s tobom, baby, ti si moju kod nikod. Znači, zapadno to pravilo. Brzo klanjanje i skrušeno klanjanje, dva magnita, ne mogu se spojiti. Ali mi, mi smo ovo, mi okrenimo magnete i onda oni se zajedno spajaju. Kako da vas može? Ko što onaj klanjao bez zadost, kaže, svi da može. Možemo mi, mi kaj magnete okrenimo. I eto, ajet po Sunnete je čovjek uči ajet po ajet. Rafalom, e, namazka, puška ne puca rafalom. Sedam ajeta u davu i rekli amin i rekli Allahu ekber i sebi Allahu emin hamid rabina velike vam sve u jednom danu. Čoveče, u njega su pluća kakav kit onaj koji može da zavrti bude 15 minuta, u njega su veća pluća. delegaciju, sam vozi u prvu. I onda on kaže, Allahu ekber tada divni. Divni. Divni. Pa uvijek sam. Izišao iz vode ko kit. Gore ga pršće ono ko I on, živ sam, kruče sam Ti tim, sam jela onim namde i dabne velike namde, amin ti. beredalim i teševu, sve sam jednom uspio. Allah, ja sam to rekao, Allah mi na nas nije to problem što dođe opća masa, jer on će klanjati kako neko klanja, bude za ispred njega. Ali je problem što to neko radi je kao uče, Allah mi tu, tako, gledano kroz šerijetsku prizmu, to je ismijavanje sa vjerom. Pravo, ismijavanje sa vjerom. Ja sam gledao neke klipove iz Turske, neki iz Bosne, neki iz Srebrenice, Na teoriji da možeš tim hoću. Ljudi, ja sam gledao onoga Turčina što smo slomili ruku. Džamija je u 16 faza, jedni su sa njim na sredi, jedni ustav, jedni kasnije, ne možeš ga ufati da si prvo poslije ga ufati, ljudi slomili ga ruku, on došao, drži ruku, on pred kamerom, on će robilo me, pa treba te malo, mislim, nije te ne koliko te treba da, te uputio. Nije to tvoja struka, idi tamo nam... pjevaj ljudima, igraju. ja diskoteku, nisi ti za to poslao. Pa pa idi tamo u tekove, radi ljudima, ali to nije za toga. To je strah pred Allahom, to je obožavanje Allahom, to je razgovor sa Allahom. Bolje je klanjaj dva rekiata, teravije dva, na jednu pruća i terlezi, na i izađaj, polako i predaj selam i tiđi kući, nego 20 da ti ništa nije primljeno. I da si se ismijavao s vjerom da si omaložavao din, da si omaložavao svoj odnos prema gospodalu, da si omaložavao ljude koji dođu zato uklanjati. I onda problem kad neko neće da klanja za mnom, neće da klanja tera izlazi. Pa normalno, kako ću izići ali ono, kako neću izići? Ja nisam došao na trke. Ja sam došao, ulazim u džamiju, skrušam, to je Božija kuća. nije se tu ismijeva, smijaju svijetu. Tu je najgore se ismijavati u, Allahovoj kući sa njegovom vjerom se ismijavati. rekli smo čovjek pokuša razmišljati i uči ajet po ajet. Također u granicama ljudske mogućnosti da čovjek uljepša glas koliko može. Ne uljepšavanje glasa na način koji ne treba. E, e, e, e, e, e, e, e, e ne treba to. Na lijep način. Alhamdulillahi Rabbil alamin. ar Rahim. U granicama bez Iyake na'budu. Pusti to, molim. Ispašće ti oči, ispašće ti grlo, ispašće ti bubrezi krajnjaki, će ti ispast pred nala, pred kamere čovječe. To je, nije Kur'an zbog toga objavljen, da se ljudi muči. Ma zemlja velike Kur'an ili teško. E, nisam ti objavljen Kur'an se mučiš. Kur'an je objavljen da živiš po njemu. Također, u granicama nauči da čovjek pokuša ono što ima svoje sura koji zna na pamet, da, pa da kažem, razne razne sure uči. Da ne uči uvijek istu suru. Ako zna više dova početnih mjesto hanike, to kao što kaže Šehu Sebi Rahmetullah, to razvija automatskom u namazu, kad ti znaš, ako nije početi dove dvije ili tri, pa sad kažeš, eh, danas ću početi namaz sa Allahume da'at bini u bine hataja, kema da'at bini mašni kovi magri. Sutra ću sa subhane, kebe. I to ti čini da ne učiš sve automatski, da razmišljaš o tome. Ali ti svaki put, Allah, ako su vaki Allah, sam je Allah, znači, gdje god imamo učinje da se uči razni zikrovi, razne vrste, da učiš razne zikrove kako bi pojačao, jer kad moraš učiti različiti zikre, onda moraš se koncentrisati na različiti zikr. Ali kad sve učiš automatski uvijek isto, onda to prelazi u naviku. Također, u stvari, kako će nam pomoći, jeste da čovjek uzme da čita biografiju učenjaka i prvih generacija kroz prizmu namaza. Da vidi kako su oni živjeli. I oni su bili ljudi koji su imali krv. Imali su potrebu za dunjalkom. Kako su oni mogli odvojiti vrijeme? Kako su oni tako klanjali? Čovjek dođe muha, dođe mu sršne, ujede ga na čelo i teče krv, on ne osjeti uopšte. Klanja. U nas muha još nije došla do rasa, bibi. Najspecijalnija muha ne da nas leti. Namašu. Ma pa sve što počne, ma ne, ma još Amerikanci nisu e, helikopter izmislili koji se mogu na tebi spustiti na mazu. Na ovoga spusti se sršti i ujedni ga i teče mu krv, on i dalje klanja. Srušio se zidi pored jednog selefa, srušio se dio džamiji, on nije čuje se srušio. On nastavio klanjati. Na drugom odi na ruku i na njega tice, misli, stoji čovjek i klanja i tice na njega stječu na glavu. taj gip. On ne miče. Ode na rumu i dođu ptice na njemu se igraju. Kontaju polica. To kasnušenost. Znači čovjek, ali to nisu, to nisu vanzemaljci. To nije, tu radi sa ninja kornjačama iz 17. galaksije došao. Tu su ljudi, selef, ali odgojni se, odgojni se nama. Znači nisu tu neka vanzemaljska bića. Da čovjek pročita kako su to u njemu pobudi želju da i on bude takav, da se natječe sa njim. Također imamo jednu onako napomenu su malavnu, to je u namazu nema, pogod kad, se, je namaz u džematu, a i nimo džemata, u namazu nema vrijeme kad se šuti. Pogledaš ljude u nas u džematu, on kranja zavom, sam ja čovjek, ne pričam ja nešto da Bogom ovo nema. u bilo koju džamiju, sjedi prvi sad, sam se okreni, pogledaj, kad ljudi dođu na Bajram, kad ljudi dođu na Čunke, kad dođu na dnevni namaz, pogledaj kako ljudi klanjaju. Razgledaju, gledaju kroz prozor, oblač, kiša. Čovjek sluša, čovjek veli na ruku, ljudi nešto priča, kaj, ostanite nakon se čija sam da, da klanjam. Sačekaj, imam ja nešto na tu temu reći, da zvoni čovjek se javi, ali. ja, znači vidiš, čuješ, ispovjedljiv izvor, nocijalni se i tako dalje. Zato kažem, u namazu nema vrijeme kad se šuti. Nema. Nema vrijeme kad se šuti. Osim ono vrijeme kada imam uči, tada ti slušaš njega. Ali znači na etahijatu. Ja sam gledao pogotovo ljudi koji miću prstom na etahijatu, on uči etahijatu i završio to tu stanu i šuti. To nije vrijeme kad se šuti. Tada se uči dovu. Završio sa dovom, uči drugu dovu, treću, četru, petu, ako se za nekim pobožnim čovjeku klanjao, pa da misli da si uspio prije njega završio tijatu. Učiš dovu. I tako da, u svakom slučaju, tri puta se idu Svana Rabjelazim, bi Rabjelazim, neki rođa profuru i on četiri puta da rekli nastavi govori taj zikr ili dovu ili neke zikre koji su prišine Božih poslanika, ali nima šutnje. Jer šutnja čovjeku odlači misli. Jer čovjek je takav, ne može on staviti mozak ko laptop, je <clears throat> ništa, ništa, samo šuti, čeka da ti otvoriš. Nema tu, naš, naš mozak odmah šeki dolazi i on tebe odmah, e, šta nam ima, pošto su karte za i ti sad se probudiš, ali eselam aleikum, eselam aleikum, i ti tamo veseli se u kartu, si kupio sve se rezervacije, nakradio i nama se planio i završi na stranu. To je to ko će uhvatiti samo na jednoj šutnji, on tebi fino kaže, i sidi u Turke, šedno su imaju jeftine karte, jer Boga ti mi, pošto su tamo vama trebali, koji mi dato, odgovara, a dijete, da završaj školu, kore, dobro, ti to sve isplaniraš, da vi će hođa, eselam aleikum, eselam aleikum, e, hođa tala nagradi, vrijeme ime nići, sad da kupim karte, sve sam isplanio. Znači imaš intimnu toga? Također čovjek bi trebao koliko ljudi dana sam glasno. Znači neke stvari koje će vanredno ovaj, čovjeka uznemiriti, primjer, radi odjeće. Boži poslanik, pazite, poslanika nije poslanik koji najbolje razumijevao Kur'an, koji najviše poznavao gospodara jedni prilike klanja radi su mladi muslimi, klanjaju odjeći poput moje i nešto u tom smislu, imala je pruge. Kada je završio namaz, kaže, skinu odjeću, kaže, ovo, nekom čovjeku dajte, moja je kvalitetna i bolja, dajte njemu, a dajte meni njegovu jednobraznu odjeću koja je jednobojna, kaže, ovo mi sad uznemiru na nazu. Šarenu, Žecu je farba, broj. <laughs> da li može biti zelena? može, može, može, I odeš ti. To, a zemna. I tako. Idi, šitam, šitam misli navezuje ti poslije kad hoćeš da se vratiš, da skontaš. Nekad sebe uhvatiš nešto, kako sam ja do ovdje došao? Kako li me je doveo do otle? Ja nekad zaista pokušam na desu. Nešto sam lijevo, lijevo, idem, idem. Da mi da se vratim, ti sam počeo, ne znam gdje sam počeo čovječe. I tako u namazu ti počneš razmišljati i on navezuje tebe, on tebe odvede, nema, nema niti kraja, uvijek nešto ima dalje. Znači da čovjek pokuša e, svoje fizičko stanje, da čovjek nema potrebu za nužnikom. Lao sami kaže da doslovno muslima, neka niko od vas ne klanja da ima potrebu za nužnikom. Čak kad uđeš u džemat, džemat počeo ti imaš abdest, ali osjećaš potrebu za WC-om, dok odiš u WC i dok ponovo abdestiš, on će klanjati. Šta ćeš na prioritetniji? Da uđeš u džemat, osjećaš potrebu za WC-om ili da ideš otići u WC, rasteretiti se, abdesti sam klanjati. Prioritetnije da odeš u WC, klanjati, ona abdesta, poslije klanjati sam. Bože, sam to zabranio. Zabranio, kaže, da se klanja u prisustu hrani Žena stavila hranu u konta i poslije se prinajedi, ničeš kaj. Sad ćeš, sad, sad, počnite, eto meni. Oni nisu raspakovali dobro sofru, Oni već klanjaju i da se priključuje, a cijelo vrijeme komačak samo gleda kod će biti pojsa, kod će Nema toga, da mi sjeti, jedi, kad završiš, nakon toga sit, fin, sve hadise o tome govori u i Ima jedna stvar kao upozorenje, imate određeni ljudi koji ne mogu da se kontrolišu određenim stvarima, pa, a to puno smeta drugim ljudima, uči glasu kada klanjaju u džematu. Ti dođeš, učiš ti, Etehijatu I ti opet etehijatu. Kad ono, ešhedu en la ilaha Cijeli sam ja bio ešhedu en la ilaha Ešhedu en la ilaha Allahume salli ala Muhammed. Allahume salli. Tu se, ne možeš drugačije, zaista ne možeš drugačije. Ti na fatih, ti već došao i jake navodu, i jake nestajnke. Ar-Rahman Ar-Rahim. Če sam ja Ar-Rahman Ar-Rahim? Ja ću da Ar-Rahman Znači, ljudi to smeta. Ja znam da ljudi neki imaju naviku teško su toga ostalo. Takav je život. Kao što imaš lošu naviku u nečemu drugom, treba se i toga čuvati. Allah poslanik je zabranio hadisima da ljudi jedni drugim uznemiravaju kirajetu. Zamislite onda ako je poslanik zabranio da jedni drugi uznemiravaju kirajetom, kako je zabranjeno uznemiravati sa nečim drugim, mobitelom ili nečim drugim. Imate ljudi, još pogotovo neki ljudi koji bukvalno shvataju mesebe i neke stvari, mobitel zvoni mobitel. Ali, pošto on smatra da je to vehabizam ili neka pretjerana vjera, da ne moraš muziku isključiti sa mobitela, moraš staviti zvonce, može biti da bude muzika, može biti užičko, može ono, može ono. I, ali je problem sad to svira, on se ne smije pomakniti, to se pomakni, napravio tri pokreta, tri pokreta pokvario namaz. Jave se, ali nek A ovaj što zove, a mi bi taj ne bi ispustio slušao, samo što prekne on opet. Vrkiba, pa možda čovjek klanja, eto, nazvao se piše, svi mobiteli pišu propušteni poziv. Najprvi motor koji je napravljen, odmah su njemu stavili propušten poziv, taj, taj, zvaće, pa kad završi, ne, ne, ne. a u džepu gruha, žuha. Čitava džamija, samo što ne počnu pjevati, samo što ne počne hortu, ništa ne dili. To su opasni uzemiravanje vrata muslimana, omaložavanje Allahove kući, omaložavanje namaza. Pazite, možda sad u Bogu, znači zaboravljaju. Desilo se, počelo zvoniti lagano, slobodno, izvadiš mobitel, obo, isključiš i uđeš nasljeđivati. Riješen problem. To što si uradio je 800 puta manji problem nego što će te ovaj mrki otuda još tri put nazad, što si uznemirio u džami, sad poslije, džami, poslije namaza, a vi bi ima da te ljudi pojedu kad te pogledaju, još su ti ono što ti je osnovno. Slobodno uzmi, isključi, pricni, ako imaš te moderni mobitel, dobro sam jedno dobe da pricniš i prestaviš izgledati. Riješi da najem. Boži poslanik se namazu znao pomakiti, otvoriti vrata. Znači, a iša pruži noge ispred Boži poslanika, on ne može pas na seždu, od njega dodijeli noge, skloni noge, klanja. A di se uklani musa? Znači, ne se napraviti pokritu namazu. Boži poslanik drži svoju unuku u mamu, u hadisu Bari muslima, drži je na četiri kjata, drži je, uči, kad hoće otići na ruku, ispusti odi na ruku, odi na sjeđu, ga prije se sve opet i ponese. I opet cijeli namaz je drži. U farzu, pred ljudima, pred džematom, opet hoće na sjeđu, spusti nju, ode na ruku, odi na sjeđu, opet nakon toga na treći reke, opet i ponese sasvim. Ti ne smiješ Kaže, tri pokrita. Kako tri pokrita? Koja tri pokrita? Poslanik napravio sto tri pokrita. Tri prišli prišbokla poštujemo mesega, ne poštujemo ako nema, ne poštujem taj stav ako nema dokaze. Ako je poslanik mogu umnikicu uzijeti kuću, zašto ja ne mogu izati mobitel, pritisniti jednu grubu i staviti nođe? Jasna filozofija, ne treba, ti, ne treba ti dalja filozofija. Treba ljude pokućiti. Treba im nakon unazati se jednom, tu deset, dva put, ustaneš im da kažeš, braću moja draga, da Allah Mi znamo da vi to radite strahom na glavu, strava za namaz, ali je propis takav i takav. Ko zaboravi, isključiti mobitel, te mazu, namazu, nema smetnju toku namaza da pa izvadi iz kući steguće. Pojasniš onda propis i završena stvar. Također, ima puno toga, ja bi to svašta nešto vama kazivo govorio, ja bi to sve završiti. lađe rešeno da ono što ću je korisno za nas, molim ona subhanahu da u kaburu naši namazi, da nas učini ljudi koji će doživjeti namaz onako kako se od njih traži. Ima ovo nekoliko sugestija, kritika, pitanja. dva pitanja, jedno je jako dužije, ali ćemo znači ga čitati, da bi nam bilo kao ti naše djevojke e, mlađe koji se vraćaju vjeri, jer znači imaju dosta puta e, indolentan odnos prema tim nekim stvarima koji su šeljetom zabranjeni kao vezivanje kose gore u vidu punđe, čupanje obrva, šminkanje itd. tako Ne treba to puno tumačiti, znači to su stvari, bar ovo što ovdje navedeno, to su sve stvari zabranjene, ženi dozvoljno se šminka, kada je kući svom mužu, pred svojom djecom, pred marinima, kada izlazi iz kuće, zabranjeno da se miriši, zabranjeno da ona stoje da se šminka, zabranjeno je čupati obrve i pred mužom i bez muža, ne može ih čupati nikako, vezivanje punđi, znači onaj na način da je to zaista vidljivo i da je to nešto onaj izraženo također je zabranjeno. Kakav je, kakva je to vrsta grijeha, veliki grijeh? Boži poslanik Ali se nam je prokleo prokleo žene koje čupaju obrve. Ženu koja iziđe namirisana iskući u i sa bludnicom, što ukazuje da je to veliki grije. E, vezivanje kose, Boži poslanik je takve žene spominu u izuzetno negativnom kontekstu, da je rekao da takve osobe neće osjetiti miris dženeta. I kad ima to da su došle takve žestoke prijetnje, onda se kaže da su to veliki grijevi. E, predugo, predugo zadržavanje muževa u džamiji nešto kazati o tome. Ne mislim, ne znam, nas mislim danas ili, u, ili inače kad ljudi odlazi na namaz, mislim da treba da bude od sastavni dio bračne harmonije, da se muže i žene pomažu ako žena ima svoje neke obaveze, ima obavezu e, rada sa djecom, treba da radi kuću, treba da sprema hranu, mislim da muž bi trebao da to uzme u obzir, da znači gdje u sunčanje prekomjerno, ali isto tako ne trebamo napraviti štopericu da znači mora otići za 10 sekundi i vraći za 10 sekundi, ali mislim da se te stvari samo vraćaju na razumijevanje, e, na razumijevanje, nije da čovjek uzme obzir da ta njegova žena je sad sama kući, da vodi evidenciju djeci, da treba primati ram, da treba počistiti kući, da možda sutra treba i ona zajedno sa njim na posao i tako da znači ako ima potreba se zadrži, se zadrži, ako nema da se vrati kući. Ja znam da se nekom i nekad i ne vraća kući, to ću kući, sad će im se djeca popit na glavu, onaj, a pa vi hoćeš da imaš djeci, onda treba da budeš stranac i popit na glavu. Ova sestra nam postala pitanje, ja ga malo ne razumijem, ali evo pošaljte vi. Imam godišnji odmor mogućnosti da Ramazan provedem u Bosni, ali sam se prošle godine razočarala zbog brzini kanjanja, e, ogovaranja, zavisti i ostalih stvari u Ramazanu. Da li je bolje ostati kući i posvetiti se i u blagoslovljenom mjesecu ili pak otići zbog posjeti rodbini od žalje Ovo, da li ostati kući, misli se ovdje i u Bosni kući? U svakom slučaju, e, čovjek vjernik treba da gleda da te sezone hajne iskoristi najbolji mogući način. Ondje gdje mu bude najbolje, tako treba da se ponaša. Što znači, e, ako u Bosni živi u mjestu gdje je žena, da kažem, prebrzo klanja, inače generalno je pravo da je ženama vrijednije i bolje da klanja i namaz kući. Tako da žena, znači, ako pogotovo se namazu u džematu klanja brzo, ne kranja kod svoje kući, a ja smatram svakako da ne treba vezivati sa odlazak u Bosnu za brzo klanjanju džematu, onaj, ili čak vezivanje za odviđenje grije. Mislim da je haj u tome da čovjek ode i da obiđe rodbinu, pogotovo ako ima bližnju rodbinu kao što su otac i mati. E, moj savjet svima vama je, dok su nam roditelji živi, ja imam zajedničku bolest zajedno sama to i da smo mi daleko od svojih roditelja. Koriste svaku priliku da odite svojim roditeljima, da provedete koji dan sa njima, da ih odvedete negdje na mjesto da ih odete čevape, da ih odvedete u Sarajevo na Vrelom Bosni, da odete sa njima na Vaščaršiju, da odete sa njima u Šednju, iskoriste to jer onog momenta kada vam javi da vam je vago i mama preseli, odmah će vam pas mrak na oči rećeš sebi kamo sreći da sam više pazio na njih. Makar da si najbolje pazio na njih, opet ćeš se reći mogu sam više. Zato pogotovo kada znači otiđite. Ako i nisu roditelji u pitanju i ta druga rodbina ima svoje pravo, obiđite. Ondje gdje možete, kada se uradi nešto što u kolizi s reagujte. Ondje gdje ne možete, pokažite lijepim ponašanjem, lijepim postupkom e, onaj, šta je to islam, kroz zijarat, kroz savjet, kroz odgoj djeci, kroz nasmijanu i vedno lice tako da Ja smatram da generalno ne treba ovo spomenuti da bude razumno čovjek ne ide, ali to nije pa, to nije objava, da neko ko bi ovdje, zato što može da više vladati, svakako je u hajru. Kratko pitanje, koje su metode pamćenja? Metode pamćenja, ja kad bi znao, prvi ja naučio, pa bi onda vam Generalno učenjac, kad govori metode učenja i pamćenja, svakako se ljudi razlikuju u pogledu intelektualnih mogućnosti. Ali, intelektualne mogućnosti su možda i najmanji faktor da čovjek nešto nauči. Jer ljudi koji su intelektualno sposobni uvijek se oslanjaju na inteligenciju i uvijek uči dan pred ispite i nerijetko oni koji su manje intelektualno sposobni, oni uzmu bolje onaj, ocjene, bolje nauči i u životu uspiju. I veoma malo kroz historiju su intelektu, intelektualci, ljudi koji imaju vis, visok intelekt, da su postigli nešto veliko u životu. Zato što oni uvijek se na Dok ljudi koji znači, su tu negdje na sredini, ispod sredini, puno se više tudi i puno više postignu. Ja vam mogu sad navoditi primjera iz naših života, iz naših daja, ljudi, znam čovjeka koji mi je govorio suru Elem Nešrahneke Sadrek sam učio dva sata pa i nisam mogu naučiti. A nakon toga, nakon određenog perioda, trudom, trudom, trudom, došao je na stepen da je stranicu Kur'ana učio za sedam minuta. Provjerimo, znači sedam ljudi, otvorimo Kur'an i upali što pericu za sedam minuta nauči stranicu Kur'ana, pa je naučio Kur'an sa brojevima ajeta. Znači kažeš mi isto peti u četvorci, kažeš Ali Imran 86. kaže zbog truda i zbog, znači, upornosti. Tako da jedna od najboljih metoda u pamćenju jeste trud i upornost. Trud i upornost. Imaju tu još druge metode da čovjek treba da gleda na vrijeme u smislu eh, mm, medicinski i, i razumno je dokazano da nije isto učiti na pamet nešto na večer. Jer mozak naš, malo prije smo rekli, ne može biti da ne radi. Svaki ovaj naš pokret ide gdje? Preko, preko mozga. Pokret ruke ide preko mozga, pokret oči ide preko mozga, sve ide preko mozga. I normalna stvar da ti cijeli dan kad ideš, voziš, daješ bigavce, razgledaš, kupuješ, sve to umara mozga. I kad legneš, kad zaspiš, kad se taj sistem malo ovladi, kao kompjuter, vidjeli ste, ili ovi naši Samsungi, čuo sam da iPhone to ne trebaju, nekad kad se malo zaleti Samsung, šta mu radiš? Pricniješ dole, ima piše jedno dugme reset, resetuješ ga i on pusti pravo ferceru. e, taj naš noćno spavanje je šta? Restart za naš sistem. I sigurno kad čovjek ustane i zajutra, da su njegove, znači, intelektualne mogućnosti kod velikog broja ljudi tada su bolje, a nije kod svih. Evo, na primjer, ja tada, ako ikad nešto mogu tada. Ja imam suprugu koja uvijek može što sam tada. Znači, ljudi se razlikuju. Ali generalno, ako ono, gledajući, većina ljudi može sada, a znači u tu periodu da tek ustani, znači može bolje učiti. Pa, onaj, tako da su tu možda dvije glavne metode da čovjek odabere vrijeme, da odabere vrijeme u kojem se može koncentrisati, jer gipsanje hoće koncentraciju. Nemoj pored sebe i izaš, učeš strancu Kur'ana, da najzaš pored sebe ostaviš mobitel i uključen je Viber. I ti inne ledine keferu i neko Viber tam dođe, tiru, diru, diru, došla poruka. Inne ledine keferu na unalihim, tiru, diru, diru. Inne ledine keferu na unalihim, pa ono sad zvoni. Alo, Evo da im zapuna. Postić, dobro. Inne vedine keferu se alihim, ono tamo, i e, mi. Cik. A, ponuda na trgovačka, nisam. E, sad sam tada odgovorio. E, Inne ledine keferu se alihim. Poruka došla. I tako. Znači, vrijeme koji odvojite za i pokušajte se rasteretiti svih obaveza. Mobitel ili ga isključi ili ga stavi na, na zvuk, znači uđi u prostoriju gdje ne skaču oko tebe djeca, nema televizije, nemoj sebi postati ili keferu i tu dnevnik. I tu e, neka emisija koju pratiš, e, politička, e, opstanak životinja, ne znam, ja ništa drugo i ti počneš, a tamo ganja, lak ganja, oni srne. Pa <laughs> se inne ledine keferu, a krokodil zinu. bi Nema tebe ništa. Znači, da se čovjek e, pokuša bolje i pola sata odvojiti. osamice u sobu, šetanski mobitel ostati u drugoj sobi i opet ga isključiti, jer mi njega čujemo u drugoj sobi. U drugoj sobu, ali zašto ga ne, ne šta znači isključiti i oditi u drugu sobu? Jer kada isključiš, a kada blizu blizne, ti njega vidiš, upali se svjetlo. Ne, ne, udru se. Na balkon. Zaključaj vrata. Mobitel, laptop, te stvari koji čovjekovu pažnju odvlači, znači čovjek da ih ukloni kako bi se mogu koncentrisati. Znači, ponavljamo, e, treba upornost. neko mi treba da nauči strancu Kur'ana, pola sata, i mi sata. Ja znam ljudi koji su po 5, 7 sata učili se danas Kur'ana. Jer, ostao danas jedan od veoma dobrih hafiza. Po dakle, stranicu je znao po 7 sati učiti. Bukvalno harf, po harfu presava to. Ali Allah da, da se trud tog čovjeka vidi. Ja znam u Medin, kad smo mi studirali, jedan brat je naučio Kur'an na pamet, da Allah oprosti mitu njegovo malovažavanje, ali intelektualno gledajući, jer ono primijeti se po, po, studijama, po ponašanju, po priči, koliko ko intelektualno može. Intelektualno on je bio jedini koji nije mogu naučiti Mi svi smo mogli. Pa mi svi nismo naučili, on jedini naučio. Ali čovjek bio struja. Znači nema kod njega. Samo uči, samo gleda, samo ponavlja, nema ni za naučio. A mi svi koji smo intelektualno kao bili od njega spremni, nismo naučili. Znači, upornost, ponavljanje, jedan, jedan učenjak, učenjak nauke jedan dan u džami i ponavlju lance prenosilaca. Od Ebu od toga, od toga, od toga, od Bila tu neka prosjakinja prosila i meta pa sjedna pred vrata i slušanje. Kaže, hajba dosta je više od Ebu Hureriju i ja ću to sad citirati. Od Ebu to, toga, toga, toga. Dobro kaže. A kaže, daj mi ono što sam prije pet dana učio. Tu, tu si bila kad sam učio prije pet dana. E kaže, ja sam to prije pet dana zaboravio. E kaže, ja to radim, ja ponavljam da ne zaboravim ko što ti zaboravio. Znači, ponavljanje, ponavljanje, ponavljanje, to je najbolji metod i imaju neke priče, ah. neki onaj, čak i u knjigama islamske literaturi, da određeni, da određeni kao onaj vrste hrane pomažu vizanje, kao grožđice, da se jedu iz zajtra, znači na česace, nešto slično. To mi, ja ne bi ulazio u to tačno, koliko nije tačno, ko ima grožđice ne kjeri, pa ako vidi da, da bude hivzanje, ne ste. Subhanak ti bihamdike, ne la ilaha illa anta, astaghfiruka tu i za kraj ja, pošto je naše zadnje druženje, želim da vam se zahvalim za vašu pozornost, želim da se zahvalim organizatorima na ukazanom povjerenju da su baš odabrali mene ovog malehnog, siromašnog Allahog roba da dođem ovdje kod vas da vidim džeta Danska već jednom, da priđem ja preko onih mora okejana. Smatram da ovaj, ovo druženje, pa po mom skromnom mišljenju, ona je postiglo cilj koji se očekivao od ovog druženja. Svakako da se stvari određene tehnički mogu popraviti, ali generalno sve ovo je za jedni dobri prolazni ocjeni. Mislim da treba nastaviti s ovakvim druženjima, e, Pogotovo pogotovo ovim teškim imenima. Rekli smo u našoj urnoj riječi kolika je bitnost ovakvih druženja. Bilo je malo šale, ako smo koga prozvali, nismo ciljali nikoga, znači cilj nam je da se svi zajedno koristimo, ako je bilo nečega što treba da se halali valte, ja sam halalim, eto, toliko od mene, Allah sam nagradi. Ako budi nakon ću